Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die skoene uit en keier lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. Muziek love. woord Eleni in Grieks beteken het maar net lichtstraalkie en word vooral in Griekenland as een naam vir kinders gegee. Die twee tolbroers Cees en Thomas wat in 1988 die, broer, eh, die groep eh, band zonder naam BZN natuurlijk verlaat het, span saam en produceer hulle grootste treffer in 1990 met een eh, reeks van vijf achtereenvolgende liekies wat op die top 100 enkelspelers in die VSA bereik. Meeste van hulle uh, werke word in Grieks uitgevoer. In 1999 sluit hulle dames sangeres Corina van Vakari by die groep aan, een van my all-time ginsling med melodie, wat hulle nou vir ons gaan doen, is die uh, Tol en Tol, en uh, wel die groep, en hulle doen Eleni. Luister net die lekker tropiese eilandklanke. Mens, rus lekker as jy omluister. e com'è. mense verlang wat ek nie ken, hy maak iets hier aan die binnenkant van die mens. Dit is heerlik om te luister en baie, baie rustige klank van Eleni. Die rest van die plaat weet ek nie, het eh, woord wat het uh, eh, beteken nie, maar Eleni is een lichtstraalkie, soos ek gesê het. Die Kinks is een Engelse rockgroep wat in 1964 in Maswell Hill, Noord-London gevorm is, dier die broer uh, Ray en Dave Davies.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 this world beneath daar seker namens ons, of hulle sê wat ons behoor te sê, thank you for the days. Elke ochend, dankie vir hierdie dag. Op 25 mei 1999 stel Black Moss Night hulle liekie um, Under the Violet Moon vry en wen daarmee the New Age Voice of the Year toekening vir die beste vokale album in Blackmore's Night is een Brits-Amerikaanse duo bestaande uit Richie Blackmore en die meisie met die pinkare Candice Knight. Tot op datum het hulle 10 albums die licht laat sien waarvan die ene uh, All Our Yesterdays op 18 September 2015 vrygestel is. Hulle sing under A Violet Moon, wat een van my meer onlangse renaissance-style ginstlinge is lekker saam luister, dit is een prachtige lied. MUZIEK Mirror uh, eh, Violet Moon, klink so lekker, ne? Dance the whole night through. Nou, ek weet nie hoeveel van julle al openlicht danse gehad het nie, maar het klink vir my soos een wonderlijke idee. Sommers so street party. um, <laughs> ja, kom ons gaan aan. Uh, die Cascades is bekend vir hulle liekie Listen to the Rhythm of the Falling Rain, wat in, in November 1962 vrygestel is. Dis geskryf dier een van die groeplede, John Claude Gummo, one of hy van die Gummy Bees is. Dit stuig, <laughs> dit stuig spoedig, ach jes, jou snaaksie, dit stuig spoedig na die derde positie op Amerikaanse top 20. Nummer 1 op die Easy Listening, die makkelike luister of die Easy Listening, word as nummer 4 aangewees dier die billboard Likies van die 1963. The Cascades sing vir ons Listen to the Rhythm of the Falling Rain. Julle weet allemaal hoe lekker dit is, ne? Nee? Sê in die bed en luister. die lekkerste, so in die bed met een sinkdak en dan tip-tippe die reens op die dak. Ons hier in Kimberley het gister 24, nee, 25 mm gehad. In die oude was het ons een duim. Roy Kelton Obison, gebore 1 jaar na Elvis in 1936 en hy is 11 jaar na Elvis oorlede in december 1988 Roy was vooral bekend vir sy emotievolle liedjes wat baie complex was om te presenteer en dit was bericht dat hy beskik het oor 3 tot 4 octaaf stemryk. Baie van die mense het om beskryf as klassieke operasanger tussen bariton en tenor en nie as een lichte country kunstenaar nie. Ek dink hy is lichte country, maar ook eh, hy hulle sê. Ah, hy was nie baie beweeglik op die verhoog nie en soos Johnny Cash het hy ook bekend geword oor die eh, swart kleren wat hy meestal gedraad. Roy Orbison sing vir ons Beautiful Dreamer. Droom saam. kinders nie wil slaap nie, sing vir hulle Beautiful Dreamer, en, ach man, binnen secondes, is hulle uit soos een kers. From a Jack to a King, dier Ned Miller, is volgende op die draaitafel. Die lied is dier Ned Miller self geskryf, en die eerste vrystelling daarvan is 1957, is een reese mislukking. Vijf jaar later oorreed hy sy productiemaatskapie om het weer te probeer, en stuig hierdie keer tot nummer 10 op die Billboard Hot 100. Heel wat ander kunstenaars het die liekie daarna opgeneem, en sluitende Elvis en dan ook Jim Reeves in 1962, toe hy in Zuid-Afrika was. Hierdie lied is na Ned Miller sy weergawe van sy eie uh, liekie From a Jack to a King. Kom ons luister daarna. MUZIEK From a jack to a king, from loneliness to a wedding ring, I played an ace and I won a queen, and walked away with your heart. From a jack to a king. just right to make me king of your heart. For just a little while, I thought that I might lose the game. Then just in time, I saw the twinkle in your eye. From a jack to a king. From loneliness to a wedding ring I played an ace and I won a queen You made me king of your heart back to a king. From loneliness to a wedding ring, I played an ace and I won a queen. You made me king of your heart. It's Ness in a poker game. Die ou het die posiesie van queen of a raad gewend. Shakespeare's Sister is gevormd dier die sangeres liekieskrijver Sobeen Fahey in 1988. In die Verenigde Koninkryk het Shakespeare's Sister aanvankelijk as een solo kunstenaar opgetree, maar teen 1989 het sy een deal geword. Nou nie, jy weet nie sy wat een deal geword, eh, sy het een toevoeging gehad en hulle het een deal geword. <laughs> Die een wat bijgekom het was eh, Marcella Detroit. Saam het die twee dames top 10 albums in die eh, reeks top 40 treffers vrygestel, insluitend die 1992 treffer Amal weet. Stay, wat acht achter die volgende weke in die Verenigde Koninkryk op nummer 1 gepryk het. Detroit het in 1993 die groep verlaat en Faye het uh, as die enigste lid tot 1996 onder die naam opgetree, voor sy ook onttrek het om haar, uh, onder haar eier naam te werk. In, 19, uh, eh, in 2009 het Fahy die Shakespeare's sister sy naam weer laat herleef. Ons luister na haar groot treffer, natuurlijk Stey. If this world is wearing thin And you're thinking of escape any back baie unieke stijl of genre dan vir uh, eh, Shakespeare's sissy wat uh, daar gesing word. Min mense sing in die specifieke genre. Die Bee Gees was een sang trio van broers Barry, Robin en Maurice Gibb. Hulle was een van die meest suksesvolle groepe van alle tye en is, uh, hulle is gebore op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en gedierende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle muziekloobane begin het. Hulle wereldwaie sukses het gekom toe hulle teruggekeer het na Engeland en een contract onderteken het met uh, die uh, Robert Stigwood producent. Bee Gees sing Saved by the Bell. Thank you. weet, hulle was redelijk oukei okay gewees tot die ouwe boetie, Maurice, die met die lange haare, en die, uh, skies toch, die piepstemmiekie, <laughs> by hulle aangesluit het, en toe verander hulle hele stijl, uh, eh, na die uh, Night Fever, of wat was die plaats naam, wat hulle so chirp. Maar ja, hulle is uh, groot in hulle tyd gewees, dit is die Bee Gees. Olivia Newton-John is op 26 September 1948 in Cambridge, Engeland gebore. Haar familie het verhuis na Australië toe sy net 5 jaar oud was, maar haar ma was Duits en haar pa was van Wallise afkomst en een professor van Duits in Cambridge en Melbourne. Ten spuite van haar akademiese achtergrond het sy van vroeg af al belang gestel in muziek en uh, sy vorm een groep wat die Salvo genoem word, sommer uh, met een paar van haar schoolvriende. Later tree sy op by haar zwaarse koffiekroeg in Australië en verskyn in verskye Australiese TV-programme, soos onder andere The Go Show en ook in een rolprint Funny Things Happen Down Under gespeel. Olivia Newton-John sing If Not For You, sy sê as dit nie vir my was nie. Nou ja, kom ons luister. If not for you Babe, I couldn't even find the door I couldn't even see Martin David Robinson, geboore 26 September 1925 en hy is oorlede op 8 December 1982 en hy was professioneel bekend as Marty Robbins. Hy was een Amerikaanse sanger, lekkieskrijver, akteer, multi-instrumentalist en renmotorbestuurder, een van die gewildste en meest suksesvolle country en westerse sangers van alle tye vir die amper vier dekades van sy loobaan. Robinson's muziek was gereeld te sien aan die boopunt van country treffersluiste en verskye van sy liekies het ook sukses behaal as poptreffers. Maar die Robbins sing vir ons die story van El Paso. Nou luister die story, is nogal tragies, shame. Die arme ou, hy was tot oor sy oore en het sy lewe gegee. Ons luister. MUZIEK Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in his right for the love of this maiden Down went his hand for the gun that he wore My challenge was answered in less than a heartbeat A handsome young stranger lay dead on the floor Just for a moment I stood there in silence Shocked by the foul evil deed I had done Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance and that was to run. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddle up and away Tonight nothing's worse than this pain in my heart my left, right, a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my soul. able to ride But my love for the leader is strong And I rise where I fall Though I am weary I can't stop to rest I see the white puff of smoke from the rifle I feel the bullet go deep in my chest From out of nowhere Felina has found me Kissing my cheek as she kneels by my side goodbye to loving arms that I'll die for. One little kiss and Felina. Goodbye. Sjeng, dit is die dierste kies wat die ou nog in sy leven gehad het. Een swinkie en to say goodbye. Uh, nou hierdie El Paso wat hy van sing is, is stad in die Amerikaanse staat Texas, aan die westelike kant van Texas en is langs die Interstate 10 hoofweg uh, die naam van El Paso de Norte, wat uh, beteken die deurgang naar die noorde, wat dan verkort is na El Paso. Excuse <clears throat> toch, Boney M, as een mens vraag wie is Boney M, dan sal mens moet specificeer van wat er jaar jy praat uh, dier die tye het die groepslede soms jaarliks of dan sommer maandeliks verander. Ek denk daar is tot op datum 18 persone wat kan klein dat hulle vir Bounie M gesing het. Hulle is vooral bekend vir hulle kersliedere en word Decembers in feitlik al die kettingwinkels uh, luid gehoor oor die luidsprekers. En uh, dus vraag jy sal amper weer tyd hoor. Ons staan hier op die einde van oktober. Een van die dag is het november en dan december. Is juist vandag die 28ste, so is precies 2 maande. Um, ek, ek het myself nou geïnterrapt hier so, maar uh, hierdie eindste bou nie een wat ons van praat. Hulle sing vandag vir ons. Ribbons of Blue, of soos hulle sê, Ribbons of Blue. Ons luister na Ribbons of Blue. Ribbons of Blue, remind me of is een debietalbum van die Amerikaanse rockgroep The Grassroots, wat in oktober 1966 dier Daniel Records vrygestel is. Die grootste deel van die album word uitgevoer dier die liekieskrijver vervaardiger Dio van P.F. Sloan en Steve Barry. Die A en B solo wat vrygestel is is Mr. Jones, Ballad of a Thin Man. Ek nou, wonder vir, <laughs> vir wie het hulle dit gesing. Uh, you you're a, a lonely girl, where were you when I needed you, these are bad times, tip of my tongue and look out girl. The grassroots sing nou vir ons, where were you when I needed you, waar de duivel was jy gewees. Don't bother crying Don't bother crawling, it's all over now. No use in stalling. The love I once felt, I don't feel anymore for you. This time I'll even open the door for you. You walked out when I was. explaining. I've already decided that living with you, it's worse than without you. I won't spend a lifetime all worrying about you. All things got rough and you disappeared. Now I'm back on my feet, but look. innocent child. That first day I saw you, you really got to me. I thought I could change you. What good did it do? graswortels, gras, grasroots, hulle wil weet waar was jy, toe hulle jou gesoek het. Uh, eh, het was een baie populaire likkie daar gewees in sy dag. Nou, net so voor die van die spot, druk ons vannig nog vir Elton John in. Sir Elton John. Goodbye Yellow Brick Road is die sevende atelier album van Elton John, wat die eerste keer in 1973 as een dubbele LP vrygestel is. Die album het wereldwijd meer as 30 miljoen exemplare verkoop en word algemeen beskou as die beste van Elton John. Onder die 17 snitte bevat die album die treffers Candle in the Wind, Benny and Jets, Goodbye Yellow Brick Road en Saturday Night's All Right for Fighting, plus gunslinge, Funeral of a Friend, weet nie hoe kan dit een ginsteling wees nie, maar hulle sê so, Love Lies Bleeding en Harmony. In 2003 word die album opgeneem in die Grammy Hall of Fame. Die album was nummer 91 op die tijdskrif Rolling Stones, sy lys van 500 grootste albums ooit. En in nummer 59 op die Channel 4 sy lys van 100 grootste albums uit 2009. Elton John sê, Goodbye, Yellow Brick Road. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my for your friends to open. This boy's too young to be. Sir Elton John, sorry, en dit so minuut en half of wat voor 5 uur, as jy op een woensdag luister, daar is ander uitsendings ook van hierdie program, ek weet op maandag aande word hy op Eendrag Radio uitgesaai, en op maandag, twee weke van nou af, word die herhaling van hierdie specifieke program gedoen, maar die halfpad, wat nou net 1 minuut ver weg is, is uh, betekende spot vir, uh, is spot vir die tyd, of tyd vir die spot, hoe sê mens. Uh, Wackhead is vandag weer ons gas en uh, hy vertel ons van uh, een uh, uh, internetpakket wat uh, verkoop word en uh, dit is een baie veilige pakket. Uh, hoekom <laughs> die mense dan van kwaad word kan hy nie lekker verstaan nie. Kom ons luister, Wackhead Simpson met uh, internetpakkie wat hy wil verkoop. We've been promoting this all morning. Let's batten down the hatches and cut to the chase because this is going to get wild. Okay. Somebody sounded very cross. <laughs> every, every year, I get one guy that I label on my CD the angriest guy of the year. Yeah. I don't think this is going to take this is going to take some beating. this is the story. This yeah. is the guy who lives in Cape Town. Him and his wife and his uh, two daughters. Yes. Mm-hmm. Now he's got an iBurst connection. He's got for 299 rand a month he gets 3 gigs. Okay. Mm-hmm. Now as you know that gets used up. Yes. So now what's been happening is is that it gets to the 10th of the month. Yes. And, and it's all gone. 3 gigs is gone. Yeah. There's been downloads Okay. So <coughs> this has caused a, a, bit of an argument in the household, although a, a, fun argument. It's not serious, not like leading to divorce. It's a happy mm-hmm. argument. So who's been going to these sites? Yeah. He denies it, she denies it. The two daughters obviously denied, and the two daughters' boyfriends also denied. So nobody knows. But he's adamant it's not him. But apparently there's a guy next door in the apartment next to them that's been tapping in. Right. Using their connection. And, and down- using up their gigs. And downloading stuff. So the wife got in hmm. touch and said, listen, just phone him and ex- just just accuse him of doing it. Yeah. So I did just that. Basically, um, yeah, whatever. <laughs> just prank his <laughs> daughter. okay. cool. Hold on. Yeah. Hello. Uh, good day. I'm looking for Stephen, please. Who's speaking? Uh, it's Denver Wallace here. I'm calling you from Arverse. Is this Mr. Hidden that's him. Listen, I don't want to take too much of your time. I'm from the customer care line. Yes. From our burst. It's just in connection with your account. Um, before we go any further, I just need to validate that you are the correct person that I'm talking to. Yes, yes. Your account login is number city at iburst.co.za. That's right. You're on the 299 Rand a month contract with SIA, which gives you three gigs. That's right. We've noticed that you are reaching your. Uh, f- I know, I know. <laughs> basically, what we wanted to offer you was um, a better package. Okay, what other packages are there? There's all different types of packages. You know, like the cell phones, if you do a lot of SMSing, then you get a special yeah. SMS package, So, And, yeah. and um, we've just noticed we, we basically get a, a, a rundown of the websites that are visited from your side. yes. We would like to offer a, um, a, more affordable package for basically what you like uh, surfing, mm. you know. Mm. Yeah. Yeah, and so we have what you call uh, the porn package. Which package? Oh. the, the porn package. No, I won't be interested in that. What happened ah. there was someone else, so yes. someone else that was boarding there was logging on and surfing, but that person we kicked out. So at this stage, I think the three kicks is going to last now. Okay, so because I'm, I'm and I must say, and I, and I, must, and I say this with respect, this this conversation is totally confidential, and a lot of people that, that, get caught out. Someone staying there. You see, I went wireless because my wife's got a laptop. You know, you don't have to worry. I won't. We won't tell your wife or we won't. Mm. won't. No, listen, please. Anything me? Thank you. Just don't call me again. As I told you, you are now telling me that it's me. It's not me. So I'm telling you that's it. Finish. So I'm trying to help help you. on. <laughs> Yo, that's the lock. <laughs> Do you? Do it again. <laughs> Hello. Hi, sir. It's Denver here again. Yes, listen, I just just leave me alone, please. Sir, look, I, I, I think you uh, took me the wrong way. Uh, you see, you, you, you're like pushing it to me. It's going to be a privacy. Now, I'm telling you, I want my privacy. You understand? Sure. So what you're saying is it's me. I'm telling you it's not me. All right. So, look, we, we also have the pervert package. Just listen, okay. F***ing leave me alone. Do you understand? Sir, Thank you. Bye-bye. Sir, I... <laughs> That's good. <laughs> Hello. Hi, sir. Look, I just want you to. no, listen. Just listen to me. I'm going to have you charged for harassment. Okay. Sir, sir look. I'm phoning your superiors. They're going to mm. see that it's you that's me. I'm telling you right now. You listen to me very carefully. Yes. From now, you keep your mouth shut. You don't phone me back. I won't tell That's anybody that you no, surf I'm porn. I'm putting my phone <laughs> down, sir, and if you phone me, I'm going to have you arrested. Oh. Sir, look, Thank you. you Bye. said I'll keep my mouth shut, and I, he is acid. he is fucking. I can tell oh. you now. Hello. Hi, sir. Look, let me look. Just... I don't want you to let me look or what. <laughs> Leave me alone. Yeah, you yeah. understand what I'm telling you. Yes. You are a pest. I'm telling you, I'm phoning Hypers. Okay, sir. so and you and you're a pervert. <gasps> okay. Fuck you. I won't tell anyone. I hope I hope this is taped because I'm suing you. You called me a pervert. I'm suing you for everything you've got, including others. So I'm telling you that it's not a bad thing, okay? We offer a special package for guys like you. Oh, oh, oh. <laughs> She's loving it. Hello. Hello, this is Ek. Um, I was just Bettina toe gebel en gevra of hulle ons moet upgrade. The guy keeps phoning me from Ibis, and I told him I'm not interested. But we are running out of megs, you know. No, he wants to offer a porn package. <laughs> He's offering a porn package. you do visit porn sites, don't you? Ooh. It's you that's doing it. <laughs> We're doing what? I'll come home now. I'll come home now. Sir, Bye-bye. hold on, hold on, sir, hold on. It's uh, Wicked Simpson here with your wife. How you doing, sir? <laughs> Whoa! Whoa, he's put the phone down! Yeah, he's not I chuffed. no liquor on the daughter. Is that him? Wicked, Is he there? he's standing in front of me. Down. Wil je met hem I don't want to talk to you. No, he doesn't want to talk to you, again. Whoa. I don't want to talk to you. Come on. No. <laughs> come on. He really wants to Oopsie. Steven. You. You understand? Steve, let me explain, Steve. Let me explain quickly. If you put it on the air, I will f you up personally. You Steve. got it. But you don't put it on the air. If I tell you something, I will come f you up. Oh, Oh, Steve, no. hold on. Don't know me, pal. I will stalk you and I'll f you up. I'll Oh. find you. No, Thank wait. you. Steve, relax, brother. Yeah. Joe, iemand is diep in die moeilikheid daar. Hy uh, wil nie eens weer verder met hom praat nie, al vertel hulle om is een grap. Yes, die. Uh, nou ja, kom ons gaan liever aan met die program. Save Me is een liekie geskryf dier Guy Fletcher en Doug Flett en oorspronkelijk opgeneem in 1976 dier die eerste sangeres Claudic Rogers vir haar album met die titel en uitgegees solo. Oeh, hoor die donder weer. Hey, uh, Rogers sy opname kon nie die trefferslijste uh, eh, behaal nie, maar twee weergaves wat die volgende jaar in die VSA vrygestel is, uh, verskyn op die billboard tydskrif in 1979, bereik die Suid-Afrikaanse groep Cloud die top 10 met die lied en in Suid-Afrika en in ander lande. Nou ek moet sê, die tyd was het moeilik vir Suid-Afrikaanse groep om in die buitenland enige posities te claim. En eh, Cloud het het gedoen. En in 1981 neem die Australier Helen Reddy dit weer op haar album Play Me Out. Nou, vandag luister ons na Cloud's weergave en hulle sing Save Me. Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing? was hulle ver voor die rest van Suid-Afrika se muziek uh, pro, uh, wat progress uh, vordering en uh, ek het so twee, drie weke terug het ek met die all, uh, all female groep Saarkie uh, groepie daar van uh, Pretoria se wereld gesels en hulle het vir my gesê hulle die vorige gehad so paar jaar terug om een liekie saam met Cloud uh, te doen, so paar jaar terug, en so klout is nog sterk aan die gang, volgens hulle. Nathaniel Adam Coles, 17 maart 1919 tot 15 februari 1965, uh, eh, professioneel bekend as Nat King Cole, was Amerikaanse sanger en jazzpianist, Hy het meer as 100 liedjies opgeneem wat treffers op die popkaarte geword het. Sy trio was uh, die model vir klein ja, uh, jazz ensembles wat gevolg het. Cole het ook in rolprente op televisie opgetree as ook in Broadway. Hy was die eerste Afro-Amerikaanse man wat een Amerikaanse televisiereeks aangebied het. Hy was die vader van die sangeres, liedjeskryfster eh, Natalie Cole van, uh, eh, sy is gebore 1950 en so lede 2015. Nat King Cole sing vir ons Time and the River. Lekker rustig, mooi luister. Time and the River will bring my love to me. If I must, I'll wait forever by the river that took her to the sea. Here by the river, we loved, we laughed, we cried. But with time, my love, my darling Left my arms and was gone with the tide. How long I've been lonely, star of love, shine bright. I need her, oh, lead her to my swiftly they go by But my heart will beat for no other Till time stands still and the river runs dry Time and the river How swiftly they go by but my heart will beat for no other till time stands still and the river Larry Como, dink ek hierdie Nat King Cole, is een van die twee rustigste mansstemme van alle tye. Groep 2 is volgende. Hulle was een Suid-Afrikaanse muziekgroep wat bestaan uit uit twee lede. Gert van, uh, van Tersius van Tonder en uh, eh, Sias Reineke Hy was bekend vir likkie soos die oukra likkie, daar is niks soos ware liefde, die kat kom weer in die parabou gaan opsit. In Suid-Afrika was daar seker nie een sanggroep wat groep 2 sy skoene kon volstaan nie. Groep 2 sê, dink jy daarom nog aan my? jare gaan so snel nou voorbij maar dit wek in my steeds meer verlange waarom moes ons afscheid neem waar is al ons dieren liefde heen denk jy daarom nog aan my saam ander En onthou jy elke jaar Ons belofte aan mekaar Dink jy daarom nog aan my Dink jy daarom nog aan my Het jy my nog nie vergeet nie Want die jare gaan voorbij ons liefdes steeds nog bly, denk jy daarin nog aan my? Denk jy daar nog aan my Al die lang en eensam aande En onthou jy elke jaar Ons belofte aan mekaar Denk jy daar nog aan my Denk jy daar nog aan my Het jy my nog nie vergeet kids nog play, denk je daar nog aan mee? Groep 2, een eh, baie belangrike vraag daar, denk jy daarom nog aan my? Die Pet Shop Boys is een Engelse popduo wat in 1981 in Londen gestig is. Die groep bestaan uit Neil Tennant, sanger, sletelbore en af en toe speel hy gitaar ook en Chris Lowe, klaverboord eh, en sanger. Die Pet Shop Boys het wereldwijd meer as 100 miljoen plate verkoop en word as die meest suksesvolle duo in die Britse muziekgeschiedenis dier uh, eh, die Guinness Book of Records geluist. Hier is hulle vandag met Go West. troeteldier sientjies, of pet shop boys, wat noem is hulle troeteldier winkel sientjies, <laughs> um, ehm, met Kou West. Nou, is daar iemand wat graag wil dans? Hier gaan ons allemaal nou dans. En ek praat van oom Nico. Nico Karstens is gebore op 10 februari 1926 in Kaapstad en het op 13-jarige ouderdom sy eerste trekklavierkompetitie gewen en 6 maanden later een volwassen muziekkompetitie. Hy het op 17-jarige ouderdom sy eerste muziekstuk gecomponeer. Karstens is een bekendste liekie, Zambezi, het een wereldtreffer geword en is opgeneem dier kunstenaars soos eh, Eddie Kelford, uh, eh, Akker Bulk, Bert Camford, The Shadows, James Last, Chet Atkins, Floyd Kramer en Johnny Dankwith. In 1982 neem die Piranhas dit na nummer 17 en uh, in die Verenigde St uh, eh, Koninkrijk. Ander weergaves van Carstens sy composities opgeneem dier Horst Wende, Henry René, uh, Jeff Love en ander groepe in Australië, Italia en Pole. Nou, joh, dit is die wie is wie onder big bands, wat al met Nico sy muziek uh, uh, naam gemaakt het. Nico Karstens doen vir ons, om per sek hy sing vir ons, Nico <laughs> Karstens doen vir ons, die klokkie wals, lekker saam dans. MUZIEK lekker ene. Demi Lee Moore is op Woester gebore, maar die gesin het later na Durbanville getrek. Sy het op 9-jarige ouderdom beginne sing en op 19 besluit om voltyds te sing. Sy het onder meer een paar maande by die eh, Baanjaar Theater aangesluit en is in 2013 benoem vir A Guma vir die beste popalbum vir Nette Mens. Sy het in 2014 aan Idols 10 deelgeneem waar sy die 7e plek behaal het, haar enkelsnit liefdeswenrecept is in 2015 uitgereik en het binnen die eerste dag die nummer 1 plek op die Afrikaanse tunes behaal. Ja, hoor hoe reen dit. Ek hoop julle kan my nog hoor. <laughs> Eh, op die Afrikaanse iTunes behaal. In 2018 het Demi Lee aan die contract deel geneem. Dit was een realiteitssangcompetitie waarop 8 aspirant muzieksterre na een landweie aanleidingveldtocht uit bykans 2000 sangers gekies is. Hulle is dier mentors gebrei vir een uitklopconcert wat hulle eh, week na week moes aandurf. Demi Lee het uh, en Ian uh, Ivan Roo was die laaste twee deelnemers wat uh, oorgebleid en een van hulle moes die wenner gekies word. Demi Lee het uiteindelik gewen, haar mentor was Monique Stein. Demi Lee Moore can't help falling in love with you. Mm -hmm. sy self, so prachtige vrou, Demi Lee Moore. Barbara Rey is een Suid-Afrikaanse sangeres wat oorspronkelijk van Skotland afkom. Rey het saam met die Scottish groep The Sundowners beginne sing. Na sy na Suid-Afrika verhuis het, het sy kort sukses gehad met enkelsnitte soos I Don't Wanna Play House, uh, Like I Do en uh, Like I Do met hom onthou, ek het hom langklas gespeel, en Funny Face. Sy is verskye gouwe uh, eh, skywe toegedien en uh, vir Silver Streets and Golden Needles en Down the Mississippi. In 1976 veroor sy, ver, verover sy saam met Bobby Angel een sari vir die sanggroep en in 1979 wens sy saam met Lance James die selfde toekend. Uh, eh, Barbara Rye sing ook, hier is daar ene, Valley of the Moon. steeds aan die gang hoor, en sy sterk aan die gang. Uh, sy tree nog gereeld op. Uh, na die hoofsanger Veeman vervang word dier een dames sangeres en die skulder weer uh, in 1984 op haar beurt vervang word met die huidige dame, Carola Smit, maak die band zonder naam, BZN, een totale e-draai en spits hulle toe op een commerciële middenweg muziek genre wat uh, sodoende die meest populaire groep wat ooit uit Nederland opgelever is word. Vir die volgende 26 jaar tot in 1998 is hulle in en uit op die treffersparade recht oor die wereld. Twee, twee broers van BZN uh, eh, het in 1988 verlaat. Dis hy twee wat ek in my heel eerste plaat van gepraat het, C.S. en Thomas Toll, wat uh, na Toll en Toll toegegaan het, uh, of die groep begin het, Toll en Toll. Op 15 februari 2006 besluit BZN om een laaste vaarwel toe te dien voor hulle uit mekaar sou wees. Die tour eindig op 6 juli 2007.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 Wie stem saam? Singing Sweetheart, die meisie met die gouwe stem, Suid-Afrika'se Queen of Song, Suid-Afrika'se vrouwelike Jim Reeves, en Suid-Afrika'se First Lady of Song. Uh, van wie praat ek? Jip, het was maar net een paar van die titels toegeken aan Virginia Lee of dan Jenny soos sy liefdevol bekend was. Sy was Suid-Afrika's bekendste vrouwelike opnamekunstenaar wat in die laat 50er jare, 60er jare en vroe 70er jare. Virginia Lee doen vandag vir ons een baie tragische ene. Hulle sê altyd hy, uh, die John Letter, as jy so blauwpas briefie krij. Nou ja, hierdie ene is Virginia Lee, die John Letter. letter. overseas in battle. When the postman came to me, he handed me a letter, and I was just as happy as I could be. Because the fighting was all over, and the battles had all been won. But then, I opened up the letter, and it started, Dear John. Won't you please send back my picture? My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear. Anyhow. And it hurts me so to tell you that my love for you has gone. But tonight I wed your brother. Jan. Sjoe, dit was wreed. Ek meen, haar timing was so swak, hier aan die einde van die oorlog, toe die oukie wil huis toe kom, toe kry hy die brief, en is nogal, sy sê nie vir hom, sy het een nieuwe boyfriend nie, sy sê, ek het een husband, en die husband is jou broer, jo, jo, jo, ja nee, dit is een skop, een skok vir die systeem. Ons stap aan na The Man in Black, soos hy al onbekend was, het uh, om ook die naam Undertaker met tyre laat hoor, oor die zwart kleren wat hy voorbekend was. Johnny Cash was die vierde kind van 7 en hy was in 1932 in Kingsland, Arkansas gebore hy leer op vroege ouderdom by sy ma hoomkitaar te speel en begin ook tydens sy militaire opleiding as morse korelontleder in die Britse lichtmacht sy eerste groep genaamd The Landsberg Barbarians. Die kenmerkende littekening op sy, op sy wang doen hy ook gedurende hierdie tyd op toe hulle een pitsweer op sy wang uitgesnui het. Johnny Cash sing vandag vir ons uh, een van sy heel eerstes en uh, Ja, hy sing I Walk the Line. I keep a close watch on this heart of mine keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light. I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes. the ends out for the tide it binds because you're mine i walk the line Johnny Cash Dit is tyd vir my om af te sluit met twee in een rij. Ek dink miskien gaan van de, vandag gaan ek net een in een rij inkry. Uh, maar ons gaan kyk Uh, ek bedank julle hartlik vir die inskakeling en ek vertrouw dat allemaal lekker saamgeluister het en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie dis julle laaste inskakeling nie.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 Advertising pays, soos hulle in Engels sê. Jy is ook welkom om my op daar die cellfoonnummer te kontak. Ek herhaal hom gauw, is 072-541-9803. Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, of wat eh, beskikbaar is om op te tree tydens funksies of skouwe enzovoorts. 072-541-9803 stuur asblief my so 3 mp3's van jylle muziek uh, na my e-post adres toe, ludwigventer at live.co.za als kleinletters en als aan 1 en cc dit asblief aan admin at netradio.sa.co.za ook als kleinletters en als aan 1 met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek op, uh, of as jylle weet van so kunstenaar, stuur my besonderhede aan hulle en uh, hulle sal op my vrijdag program op die horizon om 2 uur die middag sal hulle verskyn. Ek los jylle nou met die tweene rij of ek eh, kom ons sê, maak het net een. Uh, Joy uh, en hulle sing vir ons Paradise Road en uh, was vir my voorig om die muziek met jylle te deel lekker week verder, lekker naweek, en tot volgende week woensdag om vier namerig, is het ek, Ludwig, wat sê, wees soet, loop mooi, was jy lande, en bye for now.